Tu augstī godināts, Tu augstī godināts, Tu augstī godināts, Jēzu, mēs Tevi godinām, mēs Tevi slavējām, Tavs vārds lai godināts, Jēzu, Svētais Dievs, es tiešām pateicos, pateicos, kungs, ka mēs esam nāk tavā namā. Kungs, es pateicos tiešām, ka Tās tu dod vārdu, Tās. Kungs, es lūdzu tiešām, Tās, ka mēs nepazaudējam šo pirmo mīlestību. Kungs, ka mēs esam nomodā, Tās. Kungs, es lūdzu tiešām, maini mūsu sirds, Kungs. Kungs, es lūdzu tiešām uzdēt šo jauno pirmo mīlestību, atjaunot to. Kungs, es lūdzu tiešām, ka mēs slāpstam pēc Tevis. Kungs, ka tiešām mēs neejam projām tēvs no šiem pirmsākumiem. Kungs, ka mēs neejam prom no šīs labās vēsts. Kungs, es lūdzu tiešām Tavs dari mūs par sargiem uz mūniem. Ka tiešām mēs esam nomodā Tavs. Ne tikai Kungs par sevi Tavs, bet Kungs par saviem tuviniekiem Tavs. Ka Tavs mūsu sirds deg Tavs par to, ka cilvēki iet pazušanā. Kungs, es lūdzu tiešām kungs, mūs pret cilvēku zaļniekiem. Kungs, es lūdzu tiešām pat mūs šajā pielūgsmē. Kungs, tiešām, ko es varu pielūgties un doties tavu laiku. Kungs, es pateicos tiešām par šo žēlistības laiku. Kungs, dari tiešām mūs nopietnas tās tavās lietās. Kungs, es pateicos tiešām par katru jaunu iespēju, par katru Tavs dienu, Tavu piedzīvību. Jēzu, Tu augsti godinās, Tu augsti godinās, Tu augsti godinās. Jēzu, mēs Tevi godinām, mēs Tevi tavs vārds vai godināts. Aleluja. Aleluja. slāvas cienīgs, visu slāvas cienīgs, esi tu. Halleluja. mighty name. šaubos es, tu manā cerībā, tu mani neatstāj. Tevi es droši, tums mani neuzlēs. Iedāsim vēlreiz, tu mani nes, tu mani nes, par mani rūpējies, par mani nomodās mirkli tu, tu mani nes, tu mani nes, mani rūpējies, par mani nomodā. Ik mirkli tu, nebaidos es, nebaidos es, tu manas bruņas tu, spēkā avos tu kā viens paniems pasargāts. Nešaubos es, tu manā cerībā, tu mani neasā. Tevi izgroš, tums mani neuzlēš. tu manis, par mani rūpējies, par mani nomodā, ik mirkli tu. Tu mani nes, par mani rūpējies, par mani nomodā, ik mirkli tu. Slāv Tev, Dievs, slāvēs, lai Tavs vārds, Jēzu. Tiešām, kungs, tā arī ir, Dievs, ka Tu tiešām mūs ik mirkli, mūs vadi, Tu ik mirklis ar mums, Dievs, un ka Tu mūs nevar uzveikt, Dievs, ja mēs pastāvam Tevī, ja mēs tuvojamies Tev, Dievs, Tu tuvojies mums, Dievs, un ja mēs pakļaujamies Tev, Dievs, tad mēs varam stāties pretī Tumsai, Dievs, un tā bēgs no mums, kungs, Jēs, tas ir Tavs vārds, tas ir Tavs apsolījums, Dievs, mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies, Jēzus. Slavēts vai tavs vārds, Dievs. Slāvē tev, kungs. Tas ir tums, Jēzus vārdā vēl. Viņa rokās gaismas zobens als. Par mani cīnās lielais Dievs. Visa tums, visa tums, Jēzus vārdā vēl. mans sobērns tās. Par mani cīnās lielais Dievs, un gaismas kāra puki. Sauc svēts, svēts, svēts, uzvarā ir mūsu Dievam, svēts, svēts, svēts, Uzvarā ir mūsu Dievam, svēts, svēts, svēts. Uzvarā ir mūsu Dievam, svēts, svēts, svēts. Uzvarā ir mūsu Dievam, visa tumsa Jēzus vārdā vērt. Viņa rokās gaismas zobens asts. pār mani cīnās lielais Dievs. Visu tumsa, visa tumsa Jēzus vārdā vēl. Viņa rokās gaiss man zobens savs. Pār mani cīnās lielais Dievs un gaismas kā mūki. Sauc svēts, svēts, svēts, uzvarā ir mūsu Dievam. Svēts, svēts, svēts, uzvarā ir mūsu Dievam. Svēts, svēts, svēts, uzvarā ir mūsu Dievam. Svēts, svēts, svēts, uzvarāji mūsu Dievam. Svēts, svēts, svēts, uzvarāji mūsu Dievam. Svēts, svēts, svēts, uzvarāji mūsu Dievam. Svēts, svēts, svēts, uzvarāji mūsu Dievam. Svēts, svēts, svēts, Uzvarā ir mūsu Dievam. Halleluja! Slāv Tev, kungs Jēzus! Slāv Tev, Dievs! Slāv Tev, Jēzus! Slāv Tev, Dievs! Slāv Tev, Dievs! Tu esi uzvarējis, Dievs! Tu esi uzvarējis, Dievs! Mēs esam uzvarējuši tikai tāpēc, ka mēs ticam, Dievs! Tā Tavs vārds saka mūsu ticību, tas, kas mums palīdz uzvarēt šo pasauli, Un visu, ko ienaidnieks mēlās darīt pret mums, kungs, mēs varam ticēt Tev, Dievs. Halleluja, tuvoties Tev, Dievs. Slāv Tev, Jēzu. Paldies par šo patiesību, Dievs, ka Tu neesi sakauts, ka Tu esi uzvarējis, ka Tu esi kungu, kungs un ķēniņ, ķēniņš. Mēs Tev slavējam, mēs Tev pagodinam, Dievs. Halleluja, slāv Tev, Jēzu. Slāv Tev, Jēzus, slāv Tev, Dievs, slāv Tev, Dievs, slāv Tev, Dievs. Slāvu, klātūtī, tiešām novērtēju. Tavu mieru kungs tiešām novērtēju. Par pieskārienu tavu pieskārienu tavu es pasakos par dziedināšanu tavu, es priecājos. Slavēts ir mans kungs, mans pestītājs un Dievs, lai tava valstībā nāk šeit ar mums ikdien. Slavēts ir mans kungs, mans pestītājs un Dievs, lai tava valstībā nāk šeit starp mums ikdien. Tavu pestīšanu, tavu pestīšanu tiešām novērtēt. tau prieku kungs, tiešām novērtēju. Pat pieskārienu tavu, pat pieskārienu tavu, es pasakos par dziedināšanu tavu es priecājos. Slavēts ir mans kungs, mans pestītājs un Dievs, lai tava valstībā nāk šeit starp mums ikdien. Slavēts ir mans kungs, mans pestītājs un Dievs, lai tava valstībā nāk šeit starp

pieskaries un atbrīvo. Tu dziedini un atjauno. Pieskarienu tavu es pasaku glābšanu tavu es priecājos. Par pieskārienu tavu es pasakos. Par dziedināšanu tavu es priecājos. Slavēts ir mans kungs.

Slavē Dievu. Pielūdz viņu. Dievs? Nosauciet, tur ir tik daudz, kas rakstīts, kā, kāds ir Dievs, ko mēs zinām uzreiz. Dievs ir mīlestība. Uzticams. Uzticams. Visu, Visu varētu. Nemainīgs. Saucam vēl. Radītājs. Vēl saucam. Dziedināks. Dziedināks. Žēlsirdīgs. Tēvs. Tēvs. Kāds vēl ir Dievs? Taisnīgs. Pārnāc. Pamāc, pārnāc, taisnīgs. Vēl saucam. Droši vēl saucam. Svēts. Kāds vēl ir Dievs? Pilnīgs. Mēs varētu turpināt un turpināt, jo tas, kas raksturo Dievu, ir ļoti, ļoti plašs. Tas, kāds Dievs ir, tas ir vienkārši neaptverami. Es, atkal, atkal, es esmu jau teicis un atkal saku, es brīnos, kāds ir Dievs. Jo viņš mūs kaut arī šeit, kas esam, var vienā reizē uzklausīt un, un atbildēt mums lūkšanām un zina, kas mūsu ikdienā ir. Tad tas ir, manuprāt, neaptverami. Kā viņš ir klāts, kāda ir mūsu ikdiena, cik dažādi mēs esam. Tas ir brīnišķīgi. Bet šodien es pieminēšu divas no šīm lietām, lietām ko mēs pie, arī nosaucām. Pirmā no tām ir svēts. Dievs ir svēts. Tas nozīmē, ka nekas nesvēts un nešķīsts nevar nākt viņa priekšā. Nekas nevar nonākt pie viņa, esot nesvēts un nešķīsts. Un tas vienlaicīgi nozīmē, ka Dievs ir arī uguns, kas šķīst, kas tīra. Un uh, otra lieta ir, Dievs ir gaisma. Dievs ir gaisma. Un uh, tas nozīmē no vienas puses, ka viņš par sevi ir atklājis tik daudz, cik mums ir pietiekami. Viņš par sevi mums ir atklājis savā vārdā, viņš mums ir devis savu garu, lai mums būtu pietiekami tik, cik viņš ir atklājis par sevi. Viņš par sevi ir atklājis tik daudz, cik mums ir jāzina. Un otrs lieta, otra lieta par gaismu ir tas, ka viņš vēlas, lai mēs dzīvotu gaismā. Jā, tā kā viņš ir gaisma. Viņš vēlas, lai arī mēs dzīvotu gaismā. Bet uh, kādi mēs esam, Mēs to zinām paši labāk. Mēs to zinām, ka Dievvārds to sāka, Dievvārds atklāja, ka nav neviena taisnība. Nav neviena taisnība neviena. Ja? Vēstulē Rome, romiešiem teica 3, 4 un 3, 10, ja? Eh, ka Dievs ir paties, bet tik viens cilvēks un alkums. Tas nozīmē, ka mēs, lai arī atgriežamies pie Dieva, lai arī esam glābti, mēs esam saņēmuši pestīšanu, tomēr mēs dzīvojam joprojām miesā. Mēs joprojām dzīvojam kārdinājumā, un mēs joprojām iekrītam grēkā. Mēs iekrītam kādā brīdī grēkā. Tas nozīmē, ka Dievs, tu mums esi vajadzīgs atkal un atkal. Tātad mēs, lai arī cik nepilnīgi būtu, mums ir iespēja atkal nākt pie Dieva atpakaļ. Un šodienas galvenā tēma, šodienas galvenā doma, šodien par ko es gribu, ka mēs katrs pārdomājam, tas ir, rakstiet no romiešiem 6.23. Atveram savas bībeles, ja, kam ir, vai jaunās derības, vai ja ne, tad vienkārši klausīsimies. 6, 23 romiešiem, ja? Romiešiem 6, 23 ir rakstīts, grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu, mūsu kungā. Tad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu, mūsu kungā. Un šodien es gribu, ka mēs vēršam savu uzmanību uz grēku. Uz grēku, cik būtiska nozīme tam э, ir mūsu dzīvē patiesībā. Cik lielu daļu tas varbūt aizņem, vai cik mazu, vai, vai kā mums ar to cīnīties, kā mums ar to dzīvot. Kas ir ar šo lietu? Jo mēs bieži gribam saņemt žēlstību. Mēs bieži gribam dzirdēt par žēlstību. Mēs gribam dzirdēt, kas ir piedots, un tā arī ir. Mēs gribam dzirdēt, ka Dievs ir svēts, Dievs ir taisnīgs, ka mēs dzīvosim no spēka spēkā, mēs būsim pilni svētā gara. Tā arī ir. Bet mums jārunā arī par otru, par šo patiesību. Kad Dievs stāsta par Jēzu Kristu, viņš atklāja sevi viņā, tad viņš saka, kāds ir Jēzus? Pilns patiesības un žēlstības. Patiesības un žēlstības. Viņš nav tikai žēlstības, bet pilns patiesības. Tātad mums ir noteikti jāskatās uz, uz grēku nopietni. Un šodien es, mēs iedzināsimies vairākās rakstītās, pieminotās, izlasotās kopā, cik liela nozīme ir grēka. Cik postoši, cik nāvējoši ir grēks. Jo šeit mēs lasām jau kā šai galvenā rakstītā, Grēka alga ir nāve. Grēka alga ir nāve. Ikviena mūsu dzīvē grēka alga ir nāve. Bet Dieva balva mūsu dzīvē ir mūžīga dzīve. Un tātad, kas tad ir grēks? Grēks ir viss netaisnība. Grēks ir viss, ko mēs darām pret Dievu gribu. Ja? Un par grēku mēs nekad nevaram spriest pēc savām sajūtām. Ja mums šķiet, ka es jūtos labi tajā lietā, ko es daru, vai ko es nedaru, tad tas ir ok bet tas nav pareizi. Mēs nekad nespēsim pēc savām emocijām, pēc savām jūtām izspriest, kas ir pareizi, kas ir grēks un kas viņš nav. Ja? Kā rakstīts vecās darība, jūs man palīdzēsiet, ja atmiņaties, ir rakstīts, ka mūsu sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu. Mūsu sirds nav tā, kas spēj izšķirt to, kas ir labs un kas ir slikts, bet Dieva vārds ir patiesība. Dieva vārds ir tā gaisma, kurā mēs skatoties redzam, kas ir, kas ir grēks un kas nav. Un šodien es gribu, ka mēs katrs sev spējam vērtēt, spējam atzīt. Ka šis patiesībā ir ļoti drusmīgs dievkalpojums. Viss, kas bija sākumā, ar ko Filips dalījās, un, un turpinājums, es ticu, ka būs vēl, vēl vairāk mums nu, izaicinājums būt drusmīgiem arī šodien. Vēl vēl vairāk runājot par grēku mūsu dzīvēs, mūsu katra dzīvēs, jo nav neviena taisna. Nav neviena taisna. Ikvienam mums vajadzīga ir piedošana. Un izlasīsim gan par grēku sekām, vēlāk gan arī citas lietas. Bet otrs tātad Ko grēks dara? Grēks mums šķir no Dieva. Mūsu kā Dieva bērns, kas esam piedzimuši no augšas, kas mēs nākam, grēks mūs atšķir. Tas attālina no Dieva. Jā, tā tad nekas nesvēcēna netaisnes nevar nākt viņu priekšā. Un Iesaijas 59, 2, 3 ir kā reiz tas apstiprinājums, Iesaijas 59, 2, 3. Bet jūs pārkāpumi jūs attālina no jūs Dievu. Un jūsu grēki apslēpja viņu vaigu no jums ka viņš neklausās uz jums. Jo jūsu rokas ir atraipītas rasnīm, un jūsu pirksti ir pilni noziegumu. Jūsu lūpas runā mēls, un jūsu mēli pauž netaisnību. Tātad tie mūs attālina no Dieva. Tās lietas, ko mēs varam pieņemt, varam darīt, varam krēkot, tās mūs attālina no mūsu radītāja. Tās traucē šīm attiecībām, tās traucē mūsu ticību, sasniegt mūsu ticības galvenēkti, dvēseli pestīšanu. Ja, jo, jo tas mums attālina, tas var attālināt gal galā tik tālu, ka mums vairs nerūp mūsu pestīšana. Ka mums vairs nerūp mūsu pestīšana. Grēks mums tālāk vilk, ka mums nerūp vairs mūsu pestīšana. Tātad vēl kādu rakstiet Habakuka 1.13. Pirmā daļa, es, eh, ja jūs pierakstat, varbūt pierakstat, es varbūt ātrāk iziešu cauri, bet uh, Habakuka 1.13. pirmā daļa ir, tavas acis ir pārāk šķīstas, lai tu varētu skatīt ļaunumu un varas darbus tu arī nevar uzlūkot. Nekas pie Dieva nenonāk, kas ir nešķīsts vai nesvēts. Un psalms 66, 18. Ja es netaisnīgi turētu savā sirdī, tad tas kungs visvairnais man nebūtu uzklausījis. Tātad viņš neuzklausa. Ja es turu savā sirdī netaisnīgi, tas kungs man neuzklausa. Dievs nav mainījies. Dievs nav mainījies. Kāds viņš bija agrāk, tāds viņš ir šodien, viņš būs mūžīgi. Dievs ļoti nopietni skatās uz grēku. Kāds ir grēkums sekas? Kaut arī tikai pāris pieminēs. Sākot ar pirmiem cilvēkiem, Ādams un Ieva krīt grēkā. Viņi tika izdzīti ārā no ēdienas dārza. Viņi tika izdzīti ārā no paradīzes, no tās vietas, kur Dievu klātbūtne, kur dien dienā viņi satikās ar Dievu. Bet grēka sekas ir šausmīgas. Ikviena grēka sekas nes nāvi. Ikviena. Ja grēka alga ir nāvi. Un eh, tāpat Sodoma un Gomora. Pilna netiklības, pilna izvirtības, pilna aktīvības. Un viņš, Dievs vienkārši nu, par to nāk Dievs sots. Uguns un sērs, un tas iznīcina. Un grēks, tas ir grēks, kas to no, pie tā noved. Ja? Plūdi, pasaules plūdi, astoņas dvēseles izglābās. Grēks attiecās, Dievs attiec pret grēku ļoti nopietni, par tik vienu grēku. Šis vairāk droši ir vārds mums tā par šķīstīšanu, par mūsu pašu ikdienu šķīstīšanu, par mūsu dzīvēm, par mūsu dvēselēm, par to drošību, kas mums, lai paliek un kļūst stiprāk mūsu ticībā, ja? mūsu paļāvībā uz Dievu. Tāpat Izraels, Dievs izved Izraelu 40 gadus, viņa klējot par tūkstnes, kaut arī iziet cauri nedēļā. Un nu, Dievs vienkārši izdeldēja veselu paudzi. Dēļ tā, kāpēc tāpēc, ka viņi apkaitināja Dievu? Viņi grēkoja pret Dievu. Un mēs domājam, Dievs ir mainījies. Viņš joprojām ir bargs pret grēku. Ziniet, Dievs ienīst grēku. Viņš neienīst grēcinieku. Viņš neienīst grēcinieku, bet viņš ienīst grēku. Mēs ik viens esam grēcinieki. Bet ko Dievs saka? Ko mēs lasam Dievu vārdā? Viņš ir nācis, lai glābtu grēciniekus. Mums ik vien. Tā ir laba vēsts. Dievs tik ļoti pasauli mīlēs, ka viņš devis savu nepieciešamo dēlu. Lai mēs tiktu izglābti. Ja, jūs esat ar mani? Jā. Jā. Skaisti. Patiesībā tā ir labā vēsts. Šis vārds ir mums ikvienam. Bez tā mēs nevaram. Mēs palikt tikai žēlstībā nedrīkstam. Mums ir jāvērš savu uzmanību uz grēku. Un šodien mēs to darām kopā. Un ko iesākt ar grēku? Ko mēs varam iesākt ar grēku? Tikt vaļā. Tikam vaļā no grēka. Tas būtu ļoti skaisti, jā? Ja? Nav iespējams, droši vien, vispār dzīvot. Dzīvojot miesā nav iespējams, droši vien, nekrist kārdinājumā, nekrist grēkā. Bet mums ir iespēja atkal skriet, celties augšā un skriet pie Dieva. Kā rakstīts, taisnais septiņas reizes krīt, viņš ceļās augšā. Viņš ceļās augšā. Tātad mums ir iespēja nākt atpakaļ pie Dieva, jo Dievs pats ir teicis, tūpiet, tūpiet svēt, tūpiet svēt, jo es esmu svēts. Dievs tā sāk par sevi. Viņš uzrunā mūsu ikvienu, tūpiet svēt. Tas ir process, tas paprasa laiku, tūpiet svēt. Un, ziniet, tas Ir iespējams, ka mēs grēkojam, bet mēs atkal ceļamies un nākam atpakaļ. Bet traki ir tad, ja mēs izvēlamies palikt grēkā. Tas tiešām ir traki, ja mēs kā ticīgi cilvēki apzināti izvēlamies dzīvot tajā. Un vēl trakāk ir tas, ka mēs nepretojamies tam. Es domāju, tas nav iespējams. Ir ticīgs cilvēks, ir grēkojas, svētais gars noteikti uzrāda. Svētais gars noteikti neļauj palikt mierā. Un šeit mēs varam nenovēlēt miers ar tevi. Labāk, tad ir nemiers ar tevi, bet tu zini, ka tu grēkos. Un tu zini, ka tu atgriezies. Tad labāk ir nemiers nekā miers, ja tu dzīvo grēkā. Ja es dzīvoju grēkā, ja es izvēlos darīt netaisnību Dieva acīs, tad labāk, lai es dzīvoju nemierā. Līdz es iegūstu to mieru, kas nāk ar patiesību, kas nāk ar to, ka tas tiek darīts brīvs no tā. Tātad Es ticu, tas ir svētā gara darbs, kas, kas mums ļauj izmanīt un nevadoties tikai pēc jūtām, kā es minēju, no jūtām mēs to nepateiksim. Un piemēra arī no Bībeles par izvēli, kad cilvēki ir izvēlējušies dzīvot grēkā un ko tas atkal, kādas sekas tas nes, un viens no tām tie bija Dāvids. Viņš apzināti izvēlējās grēkot, viņš izvēlējās pārkāpt laulību, viņš izvēlējās ņemt Betsēbu sev par sievu, kad viņa jau bija precējusies. Jā, viņš ņēma, viņš pasauca viņu, un kāds bija sekas. Kaut arī ir skaisti, jā, kad uh, šis pravietis atnāk pie viņa, kad tas viss jau bija noticis, viņš saka, uh, bija divi vīri, viens bagāts, viens nabaks. Un tam bagātajam bija viesības, un viņš uh, taisīja tur azāju, nu, mielastu. Un viņš neņēma no savajām, viņš paņēma tam, kam bija vienam. Viņš paņēma to, to jēriņu, to vienīgo, kas bija tam nabagam, un viņš to nokāva un sataisīja. Viņam bija žēl no saviem. Ko Dārvids saka? Tāds nevar dzīves palikt. Tādam ir jāmirst. Un pravēc, tas esi tu. Tas esi tu. Mēs bieži vien paši varam nepamanīt. Mēs varam paši nepamanīt, ka mēs dzīvojam šeit grēkā. Mēs bieži vien nepamanīt, ka mēs esam varbūt to izdarījuši. Bet šajā gadījumā Dāvids zināja to. Un viņš, viņš centās to noslēpt. Kas notiek, ka mēs izdarām apzināti grēku un gribam tajā palikt? Mēs pie tāda vajag pielikt piepūku. Viņš kā tik nemēģināja. Viņš mēģināja, lai vīrs iet pie viņas un guļ. Viņš mēģināja, lai to vīru nokauj pirmajā iespējā kaujā. Līdz viņam tas arī izdevās. Līdz Dāvidam izdevās savā veidā apslēgt to grēku līdz vienam brīdim. Bet Dievs to atklāja, un pēc tam mēs esam sekas. Ja? Nomira gan šis vīrs, nomira gan šis bērns, nāca Dieva apsolījums par Dāvidu. Zobens no tā nav neatstāsies. Dēļ kādēļ grēku? Plus vēl par tām blakus ielām, kad tās skaidrā dienas laikā tiks piesmiedz, un tā viss arī notika. Viss tā arī notika. Kā Dievs bija teicis, viss tā arī notika. Grēks, seks ir briesmīgs, tās nes nāvi. Un uh, eh, Ēlis, pravietis Ēlis, um, bija rakstīts, ka viņš zināja par saviem dēliem. Viņš zināja, ka viņi dzīvo netiklībā. Viņš zināja, ka viņi piekop netiklību ar prostitūtēm. Viņš neko nedarīja. Viņš ļautu tā notikt, kaut ir Dieva kalps, tas cilvēks, ar ko tanī laikā Dievs runāja uz ķēniņiem, kur lietoja varenu. Viņš neko nedarīja. Un sekas ir atkal nāve. Vienā dienā bijis gan viņš pats, gan viņa dēli. Sekas ir nāve. Ananija un Safīra, mēs lasām jaunajā derībā jau, arī viņi vienojās melot svētajam garam. Viņi apzināti izdarīja to. Viņi apzināti izvēlējās melot. Tas arī nesnāk. Un tad, ja mēs varētu turpināt vēl un vēl, kas ir tas, tā, tie, tie grēki, tie veidi, tas, kas nesnāk. Un tas arī mūsu ikdienā var būt. Bet es uzkrītošākais piemērs, ko es gan vēlos, ka mēs kopā atveram visi, ir Jozos. Jozos grāmata atcījā derībā, 7. nodaļa. 7. nodaļa no, 6, no 6. līdz 13. pātam. Un uh, Jozos 7, 6 līdz 13, kamēr jūs šķirt vaļā, es iesākšu ar to ievadu, un tur ir uh, situācija sekojoša. Izraels plānu ieņemt kādu pilsētu, Āju. Un izlūki tiek sūtīti, lai apskatītu, kas tur notiek, cik tur ir cilvēki, vai tas būs sarežģīti vai nebūs. Un viņi nāk apakaļ un saka, tas nav nekas, tur diži nekā nav, tur diviem, trīs tūkstošiem mēs aiziesim un viņus nolīdzināsim tikai tā. Un uh, situācija sekojoša, ka viņi piedzīvo briesmīgs atkal. Ļoti daudz cilvēku ir bojā. Un tas turpinājums seko no 6. panta, mēs lasīsim kopā Jozovas 7, 6 līdz 13. Nu, sākumā izlasīsim visu šo tekstu, un tad es vēlos atgriezties pie pāris pantiem. Tātad no 6. panta, un Jozo saplēsa savas drēbes un metās zemē uz savu laiku, tā kunga priekšā, šķirst priekšā līdz pat vakaram. Viņš un Izraēla vecai, un tie kaisīja pīšļus uz savām galvām. Un Jozo sacīja, ak, kungs, mans dievs, kāpēc tu esi līdz šai tautai celties pāri Jordānai? Vai ar nodomu, lai mūs nodot amoriešu rokās? Lai tie mūs uh, iznīcinātu? Ak, kaut mēs labāk būtu palikuši dzīvot viņpus Jordānas. Ko gan varētu vēl teikt? Ak, kungs, kad Izraēla tauta savu vienainieku priekšā ir pagriezus muguru. Kad kanānieši un visi šīs zemes iedzīvotāji to dzirdēs, tad tie mūs ielenks no visām pusēm un izdeldēs mūsu vārdu no šīs zemes. Ko tad tu darīsi savu lielā vārdu labā? Tad tas kungs sacīja un Jozo, celies, kāpēc tu guli uz savu vaigu? Izraels ir grēkojis un pārkāps man derību, ko es esmu tiem pavēlējis. Viņi ir, ir arī ņēmuši no tā, kas bija ar lāstu iznīcībai nolemts. Viņi ir zaguši un ir melojuši un ir ielikuši paņemtos starp saviem rīkiem. Tādēļ arī Izraēla bērni nespēja vairs savu ienaidnieku priekšā pastāvēt. Bet tie saviem ienaidniekiem pagriez muguru, jo tie paši ir kļuvuši nolādēti. Es turpmāk vairs nevarēšu būt ar jums, ja jūs neiznī, neiznīcināsiet no savu vidus ar lāstu apkrautā. Celies augšā, šķīsti tautu un saki, dariet sevi svētus rītdienai, jo tā saka tas kungs, Izraēla Dievs. Iznīcības lāsts ir tavā vidū, Izraēla, Tu neesi spējīgs pastāvēt savu ienaidnieku priekšā, kamēr tu neiznīcinās šo lāstu no savu vidus. Sestajā pantā, ja. Un Jozovs aplēs savus drēbes un met, metās zemē uz savu vāju, tā kunga priekšā tiek aizsīt pīšķi uz savu galvu. Ko tik cilvēks neizvēlas darīt, lai mainītu situāciju? Viņš izvēlas daudz ko darīt, daudz ko mēģināt, lai izmainītu šī situācija. Jo viņš redz, ka viņam neveicās. Viss krīt tā no rokām ārā. Kaut kas tā ikdienā ir pilnīgi šķērsā. Un viņš sāk mēģināt vienu, otru, trešo lietu, lai kaut kas izmainītos. Ja, ko tik mēs neesam gatavi darīt dēļ tā. Bet eh, desmitais pāns, kad tad tas kungs sacīja Jozom, celies, kāpēc tu guli uz savu laiku? Izraels ir grēkojis un pārkāps man derību, ko es esmu tiem pavēlējis. Viņi arī ir ņēmuši no tā, kas bija ar lāstu iznīcībai nolemts, viņi ir zaguši un ir melojuši un ir ielikuši paņemto starp saviem rīkiem. Viņi ir paņēmuši kaut ko, kas ir aizteikts. Viņi ir darījuši kaut ko, kas ir pret Dievu gribu. Viņi ir grēkojuši. Dievs pasaka, jūs esat grēkojuši. Jūs esat grēkojuši. Jūs krītat uz savu vaigu un vaimanājat, bet jūsu vidū ir grēks. Šeit ir teikts, viņi ir paņēmuši kaut ko savā vidū. Viņi ir paņēmuši kaut ko savā dzīvē, kas viņš šķir no Dievu. Viņi ir paņēmuši kaut ko savā dzīvē, kas neļauj Dievam darboties pie viņiem. Viņi ir paņēmuši grēku un to tur savā ikdienā. Un mēs lasām, ka tādēļ arī Izraēla bērni nespēja vairs savu ienaidnieku priekšā pastāvēt. Ja es izvēlos savā ikdienā, un tas tik vien dienišķas situācijas, es izvēlos palikt tajā situācijā, es izvēlos palikt grēkā tad mēs nespēsim pastāvēt savu vienādiem priekšā. Un tad mēs brīnīsimies un turpinē, turpināsim brīnīties. Kāpēc man neveicās? Kāpēc man liekas, ka es esmu lā, ar lāstu aprauc vai, vai kāpēc man ir jāpagriež muguras savu vienādiem priekšā? Bet tie saviem vienādniekiem pagriez muguru, jo tie paši kļuvuši nolādēti. Viņiem zūd spēks, viņi zaudē cīņas. Ja mēs izvēlamies palikt grēkā, mēs zaudējam cīņas. Mums zūd spēks, tad mēs brīnamies, kāpēc nav spēka. Kāpēc es neeju, kāpēc es nestaigāju no uzvaras uzvarā? Bet varbūt tas ir grēks, kas mums šķimātā. Varbūt tas ir grēks, kas mums ikdienā neļauj Dievam svētīt, mūs, mūs vadīt pilnībā, kā viņš grib. Es turpmāk vairs nevarēšu būt ar jums, ja jūs neiznīcināsiet no savu vidus ar lāstu atrauto. Celies augšā, šķīsti tautu un saki, dariet sevi svētus. Rītdienai, jo tā saka tas kungs Izraela Dievs. Iznīcības lāsts ir tavā vidū, Izraela. Tu neesi spējīgs pastāvēt sev vienādiem priekšā, kamēr tu neiznīcinās šo lāstu no savu vidus. Dievs joprojām ļoti skatās uz to grēku. Dievs ienīst grēku. Grēks nevar pastāvēt viņam priekšā. Tāpēc es domāju pie sevis, es negribu, ka manā dzīvē ir grēks. Es negribu nekādu neapzinātu, ne neapzinātu grēku, kas ir manā dzīvē, kas traucē Dievam man lietot. Šķiet ļoti, ļoti labs, labi rakstiet, kur tiešām parāda, kamēr mēs turamies pie grēki. Mēs paši esam tie, kas mūka, kas padurst, kam nav spēka, kas zaudē cīņas. Un kāpēc cilvēks izvēlas palikt grēkā? Man šķiet, tā viena no lietām varētu būt tā, ka cilvēkam nav atziņa. Ja cilvēks neatzīst, ka tas ir grēks, ja viņš nav nonācis pie atziņas par kādu lietu, ka tas ir grēks, ka Dievs saka par to, ka tas ir grēks, viņš to arī nemainīs. Ja, kā jau sākumā lasījām, kamēr dzirdētais vārds nesavienojas ar ticību, tas neko nepaveic. Tas neko nepaveic. Ja mums nav, ja man nav atzīta par to, ka es dzīvoju grēkā, es iespējams neko arī nemainīšu. Tātad tas pirmais, kas, kas droši vien, kam ir jābūt, tur ir nelīdzēs, ka tev iet no malas un saka, pārdomā savu ceļu, pārdomā savu darbu, pārdomā savu valodu, pārdomā. Ja tas cilvēks neatzīst, tad nekas nemainīsies. Kamēr tas vārds nesavienojas ar ticību, nekas nemainās. Tad, tad pirmā no lietām varētu būt atzīst trūkums. Ja kā mēs arī zinām, Dievs saka, atzīst trūkumu dēļ, man tauta iet bojā. Tauta iet bojā. Dēļ kādēļ? Tā, ka nav atzīst. Un atzīt par ko? Par to, kāds ir Dievs. Un otrs varētu būt, ka mums ir bailes varbūt tikt atstotiem, mums ir bailes varbūt tikt nesaprastiem, vai tikt nicinātiem, vai Jo kādam varbūt liekas, ka par mums smieties. Ja mēs nosauksim to lietu vārdu, ja mēs nosauksim grēku vārdu, varbūt par mums smieties. Varbūt mums, mums pie, pagriezīs muguru vai, vai domās, tas taču ir sīkums, nu kā tev tāda lieta netiec galā. Bet tā nav, tas neviens no tiem nav sīkums, neviens no tā no, no grēka nav sīkums. Un trešā no lietām ir, ja mēs arī gustam kādu labumu, Tas jau ir tā, tāds stāvoklis, kas ir vēl bīstamāks. Kad mēs labprāt sadzīvojam grēku, jums ir ērti. Mums ir ērti, varbūt tas ir ienesīgi, varbūt tas ir pateicīgi, varbūt tas mums nodrošina, nodrošina kāds stāvoklis. Un mums ir ērti, un mēs gribam sadzīvot ar to. Ir cilvēki, kur tic, ka, ka viņi negrēko. Piekrītat, ir cilvēki, kur tic, ka viņi negrēko. Jā. Kā viņi atver Dievu vārdu, apstās varbūt desmit paušas. Es viss ir kārtībā. Es eju uz priekšu. Un ir otra cilvēka, kur domā, ka viņam nekad nevar tikt piedots. Es esmu tik vien liels grēcinieks, ka man nekad nevar tikt piedots. Arī tagad ir piekrītat, kur visu laiku sev šaubas, nicina, sita pātagā, vēl kaut ko dara, kur sev nonicina. Neviens ne otrs nav patiesība. Neviens ne otrs nav patiesība. Ja, ja mēs paņemam kaut kādus pašus paušļus, jo kā mēs lasām bauslību, mums dod grēkā atzīme. Tas pats bauslis, viņš neko nevar pie pilnības, bet viņš parāda, ka mēs esam ne, nu, nepilnīgi, mēs esam grēcīgi, ka mums vajag piedošanu. Savukārt otrs ir šī pilnīgā galējā nonicināšana sevis, kā es tāds, Dievs man nevar pieņemt, es esmu tik zem krīts, nu kur, kur es vēl varu piecelties? Bet mēs zinām, ka Dievs ķēniņus dara par mežu zvēriem, līdzīgiem mežu zvēriem, un viņš viņus atkal paausti un līdz ķēniņu tronim. Dievam ir iespējams. Dievs to var izdarīt. Un viņš nenicina. Viņš nenicina nevienu no, no, no cilvēkiem, no savas radības viņš nenicina nevienu. Kad ļaunā gara apsēsto veda pie Jēzus, atcerieties, kas notika ar viņu. Viņš sāk purēt, trīcēt, Un atkal, un atkal mēs lasām tās, tās, tās liecības, kad nespēja Jēzus, viņš pagalvā jau sāk rautīties un kratīties, un viņš zina, ka cauri ir. Es domāju, ka līdzīgi, ja, ja mēs tovamies pie Dieva, mums sāk rautīt un kratīt, tad pārdomājam, <laughs> kas pa lieta. Bet patiesībā tā doma ir tāda, ja mēs dosimies, ja mēs spiedīsimies pie Dieva, tā visa netaisnība spiedīsies mums ārā. Tas veids ir tāds, tas ceļš ir tāds, jo mēs nākam tuvāk pie Dieva, jo mēs vairāk dzenāmies pēc viņa tā viss netīrība, tas viss grēks, mēs nevarēsim vajag sadzīvot. Mēs nevarēsim viņu sadzīvot. Un tas spiedīsies no mums ārā. Tas būs, viņam būs jāaiziet. Un um, es vēlos, ka mēs tādu kopsalokam ar šim visam uztaisām. Mēs daudz runājam par grēku, ja, kas ir grēks, cik liela tam ir nozīme, cik liela posta, vienkārši nāve. Ir kaut kas vairāk par nāvu. Neveiksmi droši vien, ka nevar nostāt. Ja? Nāve nav neveiksmi. Ja, droši vien. Tātad, tas ir kaut kas, tas ir galējais, tas šķir no Dieva, un tā, ir, tā nav runa tikai par fizisku nāvu, tā ir runa par garīgu nāvu. Tātad, varbūt soli pa solim, kas mums būtu jādara, ko mēs varētu darīt? Tātad pirmais ir atzīt, ka mēs grēkojam. Ja, pirmā Jāņa 1.8 ir, ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, patiesības nav mūsos. Tātad mums ir jāatzīst, ka mēs ik viens esam grēcīgi. Mēs ik viens esam grēcīgi. Tas, tas tā ir vienkārši. Tad ir iespēja, ja mēs atzīstam, ja mēs esam nonākuši pie tā, Dievs, es piekrītu, es esmu grēcīgs. Tad mums ir iespēja pārdomāt to, pārdomāt savu dzīvi. Kas ir tās lietas, ko es daru, ko es saku, kur es krītu? Ir iespēja pārdomāt. Un es ticu, ka svētais gars mums uzrādīs to. Un es šeit nerunāju par iedzināšanos tēvu grēkos vai uzcelt visu pagātni augšā. Nē, tas, ko mēs zinām, ko mēs apzināmies, ko mēs pārdomājam savās sirdīs, Es ticu, ka svētais gars to arī mums izceļ. Viņš parāda to un ļauj nožēlot. Un ļauj nākt atpakaļ pie Dieva. Un tātad nākamais ir arī nožēlot. Nožēlot Dievu priekšā un lūgt piedošanu. Ja, tur pat turpinājumā 1. Jāņa 1.9 ir, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnas. Ka viņš mums piedod grēks un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja mēs nākam, ja viņš, mums, viņš mums piedod. Viņš mums šķīst no visas netaisnības tad nākamais solis noteikti ir lūgt piedošanu otram. Jo grēks nekad nav saistīts tikai ar tevi. Pirmais, grēks nekad nav saistīts tikai ar tevi. Nekad nav tā bijis, ka grēks tā ir tikai mana darīšana. Nekad tas vienmēr ir saistīts ar kā citu. Ja mēs kaut tos pašus baušus ņemam savā priekšā, tad viena daļa, kas ir noteikti ietekmē mūsu attiecības ar Dievu. Bet kādā gadījumā tās ietekmē attiecības? Un nākamajā viss ir par cilvēku. Tev nebūs iekārot, tev nebūs zakt, tev nebūs nokaut. Un tā tālāk, tev nebūs. Tas ir saistīts ar otru cilvēku. Tātad viena lielākā daļa, ja mēs izvēlamies grēku, ir saistīta ar cilvēku. Un tur visdrīzāk arī ir vajadzīga šī lūkšana piedot otram. Efeziešiem 5, 13 līdz 15. Efeziešiem 5, 13 līdz 15. Bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaismu. Un viss, ko apspīd gaismu, ir gaisma. Tāpēc ir sacīts, uzmosties, kas guļ, un celies augšā no miroņa. Tad atspīdēs tev Kristus. Tad nu raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Jāņa 12, 46, Jāņa 12, 46, Es esmu gaisma. Es gaismu esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas man tic, nepalika tumsībā. Tad, tad nākamā lieta, tāpēc es teicu, šis dievkalpojums ir ļoti drosmīgs dievkalpojums. Priekš ikvienu, ikvienu, ikvienu celt gaismā. Nākamais ir pamudinājums no Dieva celt gaismā. Un tālāk, vēl drosmīgāk, izsūdiet, izsūdiet Jēkab 5.15. Atvainojos, Jēkab 5.15. Izsūdziet cits citām savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināt. Daudz spēj taisni cilvēku lūkšanu darbodamās savā spēkā. Izsūdziet citiem. Te šeit nav teicis, izsūdziet mācītājiem, izsūdziet draudzes vecajiem, cits citam. Mums ir iespēja atrast kā cilvēku, kam mēs uzticamies. Vai tas ir droši? Ir droši. Tik droši, cik jūs uzticaties viņam. Tas ir tik droši, cik jūs gribat tikt vaļā no tā. Cik es gribu vaļā tikt no tā grēka, no tā ieraduma, vai vienalga, kas tas būtu manā dzīvē, kas nes nāvi. Tik daudz, cik es gribēšu tikt vaļā, tik es būšu drosmīgs to atzīt. Tik es būšu drosmīgs arī mainīt, tik es būšu drosmīgs pastāstīt savam tuvākam. Kurš no mums ir piedzīvojis to, ka mēs uzticam kādam kādu šādu lietu, ka mēs ceļam gaismā kādu lietu? Es esmu pats. Es esmu pats piedzīvojis. Un tad, kad tu esi pastāstījis kādam to savu grēku, kad tu esi pastāstījis, Tu kļūsti, patiesībā tu nāk brīvību. Kad mēs spējam celt gaismā, mēs iemantojam brīvību, mēs iemantojam atbrīvošanu, mēs piedzīvojam dziedināšanu, gan mūsu dvēselēs, gan arī fiziski, mēs piedzīvojam. Tas nes augļus. Mums ir jābūt tik drosmīgiem. Tas būs atkarīgs tiešām, cik vien mēs vēlēsimies tikt vaļā no tā. Jo vairāk mēs gribēsim tikt vaļā no tās lietas, jo mēs būsim drosmīgāki to pastāstīt. Un tajā brīdī, es ticu, vairs būs viena nauda, Cik cilvēki to zina? Tas būs vienalga. Dievs, es gribu tev patikt. Es gribu dzīvot šķīst dzīvi. Mēs šodien runājam par šķīstīšanu. Mēs runājam par atteikšanos no grēka. Mēs runājam par grēka nosaukšanu vārdā. Un tā kā mēs ik viens tajā dzīvojam, tad visiem mums tas ir aktuāli. Slavu Dievam! Ir aktuāli, ir aktuāli. Un tas nav bakstīšana ar pirkstu. Es tad vispirms sev nobakstīju. Noteikti. Mums visiem, mums visiem. Jā. Bet paldies Dievam, ka viņš mums ir sagādājis pestīšanu. Paldies Dievam, ka viņš mums ir sagādājis glābšanu. Ja? Vien uh, rakstiet, 1. mūzes 4.7 ir rakstīts, vai nav tā, ja tu esi labs, Tu savu galvu vari pacelt, bet ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durvju priekšā un tīko pēc tevis, bet tev būs valdīt pār viņu. Tev būs valdīt pār viņu. Dievs mums ir sagādājis pestīšanu. Dievs mums ir sagādājis glābšanu Jēzu Kristu. Mums ir iespēja nākt atpakaļ. Mums ir iespēja saņemt piedošanu, jo Dievs mūs nebakst. Dievs netird nevienu, ah, tu atkal grēcinieks tāds. Viņš tā nedara, viņš mūsu grēks noliek tālāk nekā rīt no vakariem. Viņa žēlstība ir augstāk nekā debesis par zemi. Tāpēc mēs nevaram teikt, ka es nesmu necienīgs. Mēs visi būtu necienīgi. Mēs visi būtu necienīgi. Bet viņš tāpēc deva Jēzus Kristu, lai mēs būtu cienīgi, lai mēs varētu nākt pie viņa. Mums ir iespēja būt drosmīgiem. Mums ir iespēja būt drosmīgiem. Ja? Paklausīt Dievu vārdiem un atklāt vienkārši nosaukt savu grēku. Atrodiet kādu. Mēs aizņemam to galējo. Mēs aizņemam to galējo, mēs stājamies tam pretī. Mēs nosaucam to vārdā, stājamies tam pretī. Ceļam to gaismā un saņemam brīvību. Thank you. Ir šī rakstieta, kuras saka, ka taisnām draudzē grēcinieki nepastāvēs. Mājas no psalmiem, palīdziet man, ja es kļūdos. Jēzus Kristus dēļ mēs esam taisni. Mēs visi krītam grēkā. Bet šeit ir runa par to, ka grēks nevar pastāvēt Dievu klātbūtnē. Ja mēs visi vēlamies būt Dievam tīkam, ja mēs gribam būt viņa draugu, godam lietojam, tad grēks nepastāv mums vidū. Grēkam nav vietas vienkārši Dieva draudzē. Viņš tur grēk, mēs krītam grēkā, skaidrs. Bet ja mēs izvēlamies tajā palikt, tas tā nedrīkst notikt. Šeit ir runa par to. Tad no tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekādas pazudošanas. Jā, Dievvārds saka. Un uh, mēs jau, citreiz ir viegli saskatīt, kā jau minēju, blakus. Tur vajag palīdzību. Viņam ir grūti, viņš izvēlas dzīvot grēkā vai viņš uh, dara to un to. Bet mums jāskatās vispirms uz sevi. Mums ir jāspēj būt godīgiem pret sev pašu. Un pat ja mēs kādā brīdī ievērojam kādu lietu un uh, pieejam pie kā klāt, tad lai tas notiek pilnīgā mīlestībā, lai tas notiek pilnīgā pazemībā. Mēs lasām, ja nav mīlestības klāta pie vienas no šīm lietām, tad vai man būtu pilnīga atzīme, ka es kalns varu pārcelt, vai jebkādas citas lietas, vai gudrība, vai tā tālāk, bet nebūs mīlestība tad tas man nelīdz nieka. Es nesasniegšu, tad tas mērķis netiks sasniegts. Lai Dievs dod, ka mēs uh, esam godīgi pret sevi paši, un lai mēs palīdzam viens otram, arī kā draudz, kā, kā Kristus mies, kā locekļu blakus, ka mēs varam būt arī par tiem, kas, kas palīdz, kas palīdz iet un dzīvot tīru dzīvi, šķīru dzīvi, Dievam patīkamu dzīvi. Lai grēks tiešām nevalda mūsu, mūsu ikdienā. Un šis ir kā atgādinājums, tas ir kā atgādinājums būt nomadām. Ja, to, ko Filips jau sākumā teica, būt nomodā. Būt nomodā par sevi pašiem. Būt nomodā par Dievu draugus. Būt nomodā par brāļiem un māsām blakus. Dievs ir bijājums Dievs. Un um, bija skaists tāds piepildīts arī slavēšanas vakars. Iespējams, kādā jums bijām. Un arī tur kādā brīdī bija aicinājums mums piecelties Un, eh, ziniet, tas pamudinājums nāk no Dieva. Tāds pamudinājums nāk no Dieva. Un kas, kas ir šis iemesls? Iemesls ir tāds, ka Dievs nāk mūsu vidū. Dievs nāk mūsu vidū, viņš saka, es esmu svēts. Viņš nāk mūsu vidū, viņš saka, es esmu svēts. Piecelies. Celies augšā, kā mēs lasījām Jozos. 10. pantā, ja? 7. nodaļā. Celies, kāpēc tu gūsi savu laiku? Nepaliksim tajā stāvoklī. Nepaliksim tajā stāvoklī, kurā mēs esam bijuši. Pārdomāsim savas dzīves, celsim to gaismu, piedzīvosim atbrīvošanu, piedzīvosim izmaiņas mūsu dzīvē. Mums tas ir vajadzīgs. Nākamais iespējams sludinās par žēlstību, bet šodien šī ir patiesība. Un tā mums ir jābūt gatavi. Bez tā mēs nevaram. Mēs nedrīkstam ignorēt grēku, jo grēks vēl nāvi. Bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Jēzus Kristus mums kundā. Mēs aizlūksim no tevi. Lūksim par šo vārdu. Varbūt mēs varam arī fonā uzlikt nedaudz mūzikas. Mums ir no kā uzlikt. Jāplūk. Un uh, tas aicinājums vienalga viņš izskanēs. Arī šodien, kā es teicu, tas būs vēl groznīgāk. Ja jūs vēlaties, kad jums par, par jums aizlūk, aizlūk par grēku, nāciet priekšā. Nāciet priekšā, mēs vienkārši kopā lūksim par jums. Ja jūs vēlaties, nosauciet to savā dzīvē. Nosauciet skaļi, stājieties pretī tam grēkam. Un Dievs ir tas, kas to dara. Tas ir viņa apsolījums. Celt gaismā to apspīdēs gaismu. Un tas kļūs par gaismu. Tas jūs vairs nemocīs un nespiedīs. Amen? Amen. Amen. Visi var pateikt amen uz šito vārdu. Amen. amen. amen. Un tā vienkārši patiesība. Ja tas būtu no manis, jūs nedrīkstētu to teikt. Bet Dieva vārds, es centos, cik vien iespējams, jums to pamatot ar Dieva vārdu. Un ja tas saskan ar Dieva vārdu, tad izvēlēsimies. Ja ne šodien, es pat nesaku, ja ne šodien, tad es saku šodien, bet ja pat ne šodien, tad izvēlēsimies, izvēlēsimies vēlāk. Un drīz neļausim, lai grēks mūs skalpina, neļausim tajā dzīvot, tas nesnāk, tas nesnāk. Ātrāk vai vēlāk celiet gaismā. Celsim to visu gaismā. Mēs piedzīvosim izmaiņas. Lūksim. Tad saicināšu vienkārši, kas vēlas, nāciet šeit pārējie, kas esat, nestāvēt malā mēs esam draudz, lūksim visi, par visiem lūksim, es aizsaka, ka mēs lūdzam par tiem, ik viens, kas iznāk priekšā, vai kas pacēs savu roku, ar, ar kā zīmi, ka man arī vajag aizlūkšanu. Lūksim vispār cilvēki. Labi? Labi? Jā. Debes tēvs, paldies Tev, kungs, ka Tu esi labs. Paldies, Debes tēvs, ka tiešām Tu, kungs, esi sev atklājis Jēzu Kristu, kungs, kurš ir pilns žēlstības un patiesības. Debes tēvs, un paldies, ka ne tikai žēlstības, bet arī patiesības. Kungs, jo mēs, kungs, gribam dzīvot tīru dzīvi. Debes tēvs, mēs gribam būt tev tīkam. Kungs un Dievs, tu redzi tēvs, ar ko mēs katrs sadzīvojam. Tu redzi, kungs, kur mēs esam kļūdījušies arī savās izvēlēs. Dievs, un paldies, ka tavs vārds arī pasaka skaidri, ka nav neviena taisna. Debes tēvs nav neviena taisna, bet kungs, tu mūs aicini kļūt svētiem, jo tu esi svēts. Dievs, un paldies Tev, kungs, ka tas ir Tavs darbs, kungs, ka Tu mums palīdz, Dievs, atklājot, uzrādot, Dievs, ļaujot, kungs, to celt gaismā, nožēlot, kungs, skriet atpakaļ pie tevis. Nevis lēnām pastaigājoties, skatoties apkārt, Dievs, bet uzreiz nākt atpakaļ. Nekavēties nākt atpakaļ. Dievs, un pat ja mēs tur būtu jau dzīvojuši gadiem, dabas tēvs, tev ir iespējams šodien mums to mainīt. Tev ir iespēja, kungs, šodien mums to kungs darīt zinām un ļaut pieņemt izvēles, kungs. Ka mēs tiešām pieliekam piepūli, kungs, lai kļūtu tās tīkamāk tev. Debes tēvs, kungs, mēs šajā brīdī jālūdzam, kungs, piedod tās visu piedod ikvienu grēku, Dievs, ikvienu grēku mēs, kungs, lūdzam, ka mēs spējam to atzīt savā priekšā, vispirms jau tēvs savā sirdī, savā prātā, atzīt to, kungs, un nožēlēt, Dievs, tavā priekšā. Dievs, palīdz, kungs, ka mēs nesadīlējam ar to. Nebes tēvs. Kungs, lai nav tā, ka, kungs, mēs staigājam uh, nespējā. Kungs, lai nav tā, ka mēs pagriežam kungs, saviem pretiniekiem muguras un bēgam. Kungs, lai nav tā, ka Tēvs viss krīt no mūsu rokām ārā un nekādas svētības Tēvs mums nenāk kungs, bet mēs gribam, kungs, piedzīvot pilnībā, kungs, kāds tu esi, Dievs. Lai tavs vārds, kungs, pilnībā piepildās mums dzīvēs, mēs lūdzam pēc tā. Tēvs, paldies par patiesību. Paldies, Dievs, ka tavs vārds ir patiesība. Paldies, Dievs, Tēvs, par tavu svēto garu. Paldies Tev, kungs. Paldies, ka tur, kur ir Tavs svētais gars, tur ir brīvība, kungs. Tu ļauj mums piedzīvot brīvību, Tu ļauj mums piedzīvot izmaiņas mums ikdienā. Kungs, ka viss var kļūt savādāk. Dievs, paldies Tev. Tēvs, mēs gribam, mēs gribam iet tālāk. Mēs negribam, kungs, nīkuļot. Mēs gribam iet tālāk, kungs. Mēs gribam vairāk un vairāk Tev pazīt. Debes Tēvs, mēs gribam šo dzīvi nodzīvot ticībā. Kungs, mēs lūdzam, lai tiešām mēs nodzīvojam šo dzīvi ticībā. Tēvs, lai nekāds grēks mūs neatālina no Tevis un neaizved projām mums. Ka Tēvs mums tiešām kādā brīdī vairs nerūp mūsu pestīšanu. Ka Dievs mūsu ticība jau ir iznīkums, Tēvs Es lūdzu, ka tā nekad nenotiek. Tās, ka mēs kļūstam stiprāk Tevs, stiprāk savā paļāvībās Tev. Kungs, ka mēs kļūstam godīgāk un atklātāk, atklāt, atklātāk Tavā priekšā. Dievs, ka mēs spējam celt gaismu. Kungs, dod Tu to drosmi Tevs. Kungs, lai Tavs Tavs vārds tiek pagodināts, Kungs. Lai Tavs mēs esam Tev tīkli. Tās mēs Tev lūdzam, Tev. Jēzus Kristus mūs glābē vārdā, Kungs. Tiešām maksa ir samaksāta. Dievs cēna ir liela, Dievs kungs. Palīdz tās, ka mēs nenicinām pestīšanu, ka mēs nenicinām pestītāju dabas tās. Kungs, ka mēs nopietni vēršamies uz to, kā dzīvojam. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Dievs, palīdz mums. Mums ir vajadzīga tā piedošana. Mums ir vajadzīga Dieva žēlastība. Arī šodien, arī rīt. Tēvs, un pat ja mēs šodien liekas neatrodam neko pie sevis, tad palīdz mums būt nomērā. Palīdz mums būt uzmanīgiem, ka mēs šķietamies tālu, kungs, ka nekrītam. Dievs. Svētais gars vārds mums